wata na jumadal ula bayan hijirar shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam daga birnin Makka zuwa Madina shekara 1400 shekara 45 wanda ya dace da 27 da wata na 11 miladiya 2023 da tarihi ya inganta ci gaba da majalisin mu na adda'u waddawa wanda muke gabatarwa a kowace ranar litinin a wannan masallaci mitayin alkhairi da albarka na alfurqan da yake wannan unguwa mai tarin albarka ta tudun more a cikin wannan gari na tawa jamhuriyar Niger wanda yau za mu tashi darasi na 33 a cikin darasin da hudu a cikin jerin darussu da muke gabatarwa Kuna fata wa Allah subhanahu ta'ala ya mana jagoranci ubangi subhanahu ta'ala ya datar da mu duk abin da yake alkhairi a rayuwarmu Allah ya sada mu da shi shari kuma Allah ya kare mu a satin da ya gabata mun karanto maganar malam cewa akwai wasu ababe idan suka wa dan annabi adam suka tattaru wa mutum to wannan na daga cikin abin da ke sanya mutum ya zamanto yana kikkiawan zato yana mummunan zato wa Allah subhanahu ta'ala wanda wa'annan ababen babban abana da malai ya ambata shine yace aljahl adaful ilmi ko wal imsalil yake wannan mun yi bayanin sa akwai bukatar mu tsara maimaita fa idashtama ila da'f ilmi ko wannan nasu wani karatu na kamar mun yi dan gaggawon wuce sa a wancan satin مالتي فإذا اجتمع إلى ضعف العلم عدم استحضار عدم استحضاره عدم wa ghibatuhu anil qalbi في كثير من اوقاته او اكثر او اكثرها اشتغاله بما يضاده وانضم الى ذلك تقاضي التبع idan wannan abun ya ya hadu da da'ful ilm rauni na ilimi ma'ana rishin ilimin karan kansa da kuma halartar da rishin halartar da abinda yake wajen zuciya da kuma abun da ya koyi da shi mutun ya dinga halarto da abun da yake koyi wanda baka gani ka dinga tunani a kansa a cikin mafi yawan lokaci ko kuma mafi karancin lokacin saboda lishtighalihi bima yudadihi dalilin saboda shagaltuwa da abun da yake kishiyarsa shi da mutum yana tunani game da abin da baya da amfani ba zai amfane sa ba ya shagaltu da wani rayuwa ta duniya baya tunanin da game da ni'imomin da Allah ya masa a rayuwa wandamma ila zalika taqadi taba sannan kuma sai aka shafi walwale wa dabi'a yadda Allah ya alci dan annabi Adam akan shiri'a, sai kuma ya sauka daga wannan layin wa galibatul hawa da kuma son zuciya ya rinjaye sa ya zamanto abinda zuciyarsa take kauna shi yake aiwatarwa wastila'u shahwa da kuma daukakar shawa sai shawar rayuwa ta rayuwar rayuwarsa ya zamanto ita ce ke nuna masa a duniyar baki daya domin shawa duk ta duniya ai shawa guda biyu ce shawa ta ta ciki da kuma shawa ta farji wanda duk abin da ke ka mutane zuwa ga irtikabukin abin da yake na cin dukiyar haramun da riba da wace duka shawa ce badaniya wannan shawar na daga cikin abun da in ta wata tawa mutun yawa a duniya sai ta kai shi da mahalaka bai sani ba haka kuma shawa ta farji mutun ba ya kiyaye kansa ba wanda wasu kawai sun daki ya gace shawa farjiya sun daki kawai shine dole sai an sadu muqaddimat cikin mana mara cikin aina daga cikin shawar sai zaka mutane da dama yanzu ba dokin muqaddimatil jima'a wasu ababi ba Allah ya samu wani lafiya malan wa taswil wa taswil nafs da kuma wawantar da rayuwa ko kuma ruduwar rayuwa tana nuna masa ababe abebai wa gururu shaytan da kuma ruduwar shaytan shedan ya dinga rudarsa rayuwarsa ta zamanto ta kaskanta kaskantar da rayuwa da kika yi da kasa ba kowa ba sannan kuma ga ruduwa ta ta iblis la'natullahi alayhi sai Allah mu cewa ai laifi kaza da kaza da kaza da kaza da kake yi ba kai ma laifin wani da wani da wani da wani ba sai da Allah mutum ai abin da yake na sabon Allah ba laifi bane ba ba ba ba wasu abu bane wani na yin abin da yafi yafi naka wani ma yayi abin da yana kuma karshe ma aljanna ya shiga wannan duka ruda ce ta ta iblis wa qulul amal da kuma dogon guri na rayuwa Cewa yana da gurace gurace a rayuwa a raqduhu al-ghafla da kuma barcin gafala ta sanya sa barci yana barci ba bai falka ba game da rayuwa yana barci a cikin sha'ani na duniya wa hubbul ajila da kuma son a tare ne gogawa duniya kenan wa rukhsat ta'wil da kuma sauki na tawili wanda ce wasu ai kaza da kaza da kaza ma eh, ba su kai wasu kai babban ba sa cikin kaba'ira shi kuma ai Allah ahlul kaba'ir ne baya ma kaza da kaza wa ilful wa ilful awaid da kuma damfaruwa da al'adu dabi'a ta al'ada damfaruwa da ita an taso aka iske mu kusa yanzu akwai ababin da suna faruwa musamman ma al'ada al'ada musulunci ya kasa ta kashi biyu akwai al'adatul hasna wanda musulunci ya tazo ya tar da al'adu wanda suke na kirki ne nagartatu bai fada da su ba ya tsale su amma akwai al'adun da sun ci karo da sun ci karo da addinin Allah sai musulunci ya ya roshe su na daga cikin al'adu mara kyawu da musulunci ya roshe wanda ake gabatarwa a jahiliya akwai wasu nau'in aure da ake wanda yanzu musulunci ya haranta shine mutum yana da mata tana haihuwar gajejjerun yara misali <laughs> ah sai gaji kana shawar gajeren yawo kai kuma doga dogaye kake haihuwa sai gaji kana buƙatar ɗan gajejjeru ko bai ta a jahiliya to sai ayi ishin cikin mace sai ya ara mai matarsa kowa ya ari matar wani lokacin ta haihu yaron kuma sai ya sai ta ya rike dan sa kai ku, sai ta dawo gunka an wannan auren a jahiliya <laughs> Allah mun gode maka akan nema ta musulunci daga ciki kuma akwai irin irin aure da ake na shi'ar ka samu mutun na da kauna sai ka daidaita da kaunar sai daidaita da taka <laughs> babu sadaki duka an yi wannan kaga al'ada ce daga tara suna yi sai musulunci ya ya kore da mata auren ma baya yi ake yi ba sai mace ta haihu sai kuma yadda take mace za ta tara namiji goma ta tara ta dinga kwanciyar aure da namiji goma misali dan ta samu juna biyu ta haihe yaron to sai a san a kira wanda san kamantaceniya sai a tara mazan guda goma baki dai kaf sai ta kalle su gaba daya daga sama har kasa sai ma kowa kallon akuri a daka ta kalli yaron da kyau ta ce wani dan dan naka ne saboda hanci kugula da shi daga baya sai ayi aure musulunci sai zai rushe duka wannan al'adun kuma fahimta to al'ada wani lokaci akwai al'adun da alaita bi albi'a muhakkama kuma malaman usul albi'a muhakkama akwai abin da ba laifi bane misali eh wa irin kasashen nan na Hausa mutuntaka ce da dattako mutum mai girma ya dinga sanya manyan kaya ko amma aisa doguwar riga ba musulunci bane haka ne kasa jaljabba da hula wannan ba ba shari'a bace aka ce wajibi su ta dabi'a ce al'ada ce kun fahimta wasu furaren wa attari ba min juma bai sa dogo riga ta gansa cikin shokokin sa ya tinke da kyau zai ya hau barin juma'a ya fuku ba al'ada su ce a haka haka ne to akwai al'adun da ba su ci karo da addini ba amma kuma akwai yanzu al'adun da mu sun zama mana alaƙa a ƙasar nan musamman wajen harakar biki da harakar suna ma anzalallahu biha min sultan kafa yanzu ƙasar nan ma mutane fa sun dinga son haihuwa hotel inda mutum ya tara ba to an dinga son haihuwa saboda jidalin da ke ciki sai aiwa maka yaro sai ka fi kashe miliyan ba ka bai ko duk abin da za a lissafa maka gaba ba abin da yake sunna ko mustahabi ba wani abin da ke sunna duk kawai kirkira za a yi haka in tashi aure ba tausayi haka za sai kai kaza sai kai kaza wai kar ayi harakar karanci kar ayi karanci na shi ya kai mutane da yawa suka afka cikin musiba ta zina mana akwai matar da radda za a kai ta dakin mijinta akwai wala auren da gudun kada yi karanci a uwayenta talakawa ne ba sa da hali na su mata kayan daki wannan ya sanya dole sai da ta bada mutuncin kanta ta bada mutuncinta take samun kuɗi shiga ashe wanda suke lalatar da ita gaba ɗaya duk abin da ake yana doka radda za a kai ta ɗakin miji radda aka daura auren wannan ya kira ta ya turo mata fotunanta a tsirara da kuma irin duk abin da suka yi na badala sai gashi ga amarya kuma ta kun ba miji ba yace dole aran nan yana da bukatar ta dukin ya kawo wannan abu abinda Allah bai ba inda aka ce kai ko ko karatu na ɗan duniya ba ba inda aka yarda idan baka yi valisin aurenka da yi ba ko maza ba ta yin shiya da yin iska ne ko su ba su da misalin da wannan ba ko ƴan shiya da ƴan iska ba su da wannan a ce in baka kai valis ba to uh, ba za a yi biki ba wani wata Allah ya ce ku tsoron maka ya kamata uwaye su ji tsoron Allah ina tabbatar muku wallahi da alazim da an janye valis kin nan ko aka ce aure kawai zaka bai sadaki da aka maka amarya to da su ma da suna da guda hurhuda gida <laughs> ba ga wani eh Allah saboda kawai na biya sadakinka an kare shi kenan kawai in ta yi tanka sai mata amma yanzu wajen valis nan sai ga arke ne ka ga mutum ba saboda kokarin ya tara abinci ma sai ga gare shi ya kasa cin me kyau Allah ya samu wani lafiya to wani lokaci kuma al'ada in ta zamanto ya kamata a din ta zamanto musiba to a dinga fadakar da al'umma akai sai a kiyaye to amma mu dai matan mu nan ko sai dai a tanya su da addu'a ko a samu a dinga musu ruqya hmm. ma yace fa hunaka la yumsiku al-imana illa alladhi yumsiku as-samawati wal arda an tazula a irin wannan halin idan mutun ya ban tsama a cikin wannan yanayi na cewa eh, shan zuciya ya mamaye zuciyarsa sannan kuma ga ah, ga shawa tana saitara tana gidikin sa a rayuwa kuma rayuwarsa ta kaskanta game da wannan duniyar shan ya rudar da shi yana ganin kiyamar kamar bayo bane mutuwar babba ya tashi bai kai mutuwa ba sannan kuma ya cika zuciyarsa da dogon gurace gurace sannan kuma gafala ta sanya sa barci da kuma ga son duniyar nan a tara da kuma son sauki da kuma al'adu sun fara a rayuwarsa to a irin wannan halin fa zaunawar imani a zuciyarsa to ba wanda ke iya tabbatar da shi sai wanda ya rike sama da ƙasa ya hana musu fada wa juna kun fa cikara Allah shi da wa inna Allah yumsiku samawati wal ardi an tazula Allah ya rike sama shine wanda ya rike saman nan ya tsaye da ƙasa aka katta juya katta gusa to kuma in saman ta ta fado la qaddara Allah to wake da waye a duniya wani injiniya ne a duniya wanda yake etare ta wato da ka fita wajen nan kalli girman saman nan sai in ta aka ce maka ta tsado sai da zaman to kawai tarihi wa masalan lil da ko sai da zaman to tarihi kawai Allah ya dace da mu to malci wali hada sabab yatafawatu an-nas fil iman wannan abun ne fa ke sa mutane suna hauhawa a imani sai a ce wani ya wani imani da wannan ne wanda wani duka wannan ababen gaba ɗaya ya hada su kaga sai a sami shi eh, da'iful iman mai raunin imani wani kuwa a cikin goman uku ne yake da shi wani biyar ne yake fama da shi wani gashi Allah bai sa shi da son duniya ba baya da son duniya amma akwai alkar matsalacin shawa bai ta musu ya tara ba amma mace in dai ta biya to jarba shi ta kare anan a gani wannan kuma a shi ba mata bane kudi ne musibar sa in dai zai samu dala to nan ne musibar take shi wannan ma gaba da dibbe yake kawai shi bai ma san me yazo ido ne ba gaba dai Allah ya samu wani lafiya hatta hatta yantahi ila adna adna mithqala dharratin fil qalb har akai matsayin imani ya kai adna mafi karanci yaga ce adna sifatun ala wadni af'al bitafawut ko litafdil eh, har akai wani matakin da zai kai mafi karancin daraja ta ta a samu kwarar zarra na imani a kansa ai ka san imani imani hawa hawa ne al imani yazidu wa yanqus yazidu bi ziyadati al amal wa yanqus bi nuqsanihi imani yana karuwa yana raguwa wani lokaci za a samu mutum da imanin sa ya hau wani lokaci za a samu imanin yayi kasa to abin da ke ƙara imani shine aiki kullun ya'mal ala shakilati ko aiki na daga cikin abin da ke taimaka mutum ya ƙara samu ƙarin imani sabon Allah shi ke rage imanin mutum duk imanin ka in sa kana sabon Allah za a samu imani yana yana raguwa ka doka kamar salula ce idan ka cire ta a caji ka kwana dare kana aiki da ita sai ka sanya music kuma ka shiga cikin Google kuma ga shan da kote kana tele shirikin wani abu in ka bata awa biyar ko awa goma dan Allah ya take cajin ta zai dinga ragewa ko awa ɗaya zaga ya dan ja baya awa ɗaya ya ja baya ja ya ja baya in a falken baka yi hankali ba sai ga shi baka iya amfani da ita haka ne so haka imani yake a zuciya lokacin da mutum yake saban Allah yana hawhawa yayi wannan yayi wannan yayi wannan yayi wannan in bai kula shi a caji ba sai imani dinga raguwa har a wayi gari a zuciyarsa babu imani ko daya Allah ka tsare mu da imanin mu ko duk duniya babu asara to ce mutum ne asarar imanin sa maliki cewa wajma'u hadhihi al-asbab yarji'u ila da'f al-basira abinda kuma ke tattarawa mutum wa'ancan ababe na da dangantaka da abun nan raunin raunin basira raunin ilimi rashin ilimi ashe karamin rashin ilimi ba karamin matsala bace rashin karatu ko kuma rashin kai ilimi kusan karatu kashi biyu ne ba akwai ilimin da zaka yi na ilimi na zama malami kuma akwai ilimi na kake bauta wa Allah ubada ilimin zama malami ba dole bane kowa sai yayi shi ilimin ka zama malami ka zo kai tafsiri kai karatu ba wannan ba dole bane fardu kifaya ne idza qama bihi al-ba'd sakata 'an al-baqin jumal usul amma ilimin ka bauta wa Allah wannan ba wanda aka doke ba shi wajibi ne kowa ya sanya ake ya ake bautar Allah ya ake sallah ya ake azumi niye farillan kan janaba wato duk kasan su wannan wajibi ne to wannan ilimin fa ne kuma yanzu al'umma ta gagar tafiya da nema har yanzu mutane abin da ke bani mamaki shine wani fa kawai wai kullun aka cewa na magana sai ce wallahi ka san malamu muna ta fama da masara na rance da Allah ta kai ka wallahi kawo za ta kai ka in ka ci ka biyo masara ko za a sarara da kai wallahi a jahannama ai abun salala mutum za a yi ba ruwan Allah ba abota wa Allah sai da karatu to idan jahilci ya auri zuciyar mutum to duk wani abu na sabon Allah shi gunsa abu alkhairi ne ko birga sai yake sai ga shine kawai eh, zuciyarsa duk da ta raya masa kawai sai kaga ya tashi yayi abu isfa akwai wanda ya kama gida yana zaune ba abin da yake yi sai kawo ɗaya mutane na sabon Allah kai dan Allah in akwai basira akwai tunani da irin wannan mutunan ai ko biyan sa ake wallahi ba zai ba Ba ka bane amma rishin karatu yake kokolwar tashi ta kihaye ci baya fahimtar duniya bai san me duniya ba to malike cewa wasabar da kuma hakuri daga cikin abun da ke ka wannan matsalar shine akwai karancin karatu da kuma karancin hakuri idan karatu yau mutun karanci kuma ya zamanto baya da hakuri to zai dinga tasarrufi da tadabba idan mutum baya da karatu duk girman sa duk fadin cikin sa sannan kuma aka same shi da gajerin hakuri ga sai na tasarrufi irin na da dabbobi sai kawai abun da ran sai nuna masa kawai yanzu fa wani fa masallaci zai zo kawai ya ga an ce ana tada sallar isha'i misalin karhe kaza a karhe 8 daidai sai limam ya ƙara minti biyar Allah kawai sai kaji kawai ya bata ne abu ga mutu ya ci isha'i da ba zai ba fa kawai ya bata ya ci wai an bata bai dare kun kuma sallallahu alaihi wannan kuma sallah eh, azumi me yake da suna eh, makaranta ce zai je ya je karatu amma rashin fitowar malam da wuri sai ya sa ya janye kawai ta fesa kamar shi yake wa to ana buƙatar mutum ya zamanto kika zamanto jahili kuma kai goke Allah ya ce muke da hakuri a zaman duniya kun ga duniyar nan wallahi da azin idan mutum yana son ya more rayuwar lafiya ka zauna ka mutu baka taba tansiyar ba ko to ka roki Allah ya taimake ka da hakuri in Allah ya baka hakuri fara ka dace a duniya ai ba a banza ba Allah ya ce innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab to kuma hakuri jama'a kashi guda uku ne hakuri na farin hakurin bin Allah dole sai an hakura wajen bin Allah haƙuri wajen bin Allah subhanahu wataala sai an kira sallah sai an kire sun zaka ana kiran sallah ana hayya ala salah kai kire sun zaka to in ba ka haƙura ba sai ka rasa wannan sallar ko amma sai ku yi haƙuri ko kuma ni lokacin sallah yayi gaskiya ba zan sallah to ba kowa bake da wannan haƙuri haƙuri ka tashi cikin subahin ana tsananin sanyi ka je masallaci in mutum na da haƙuri baya iyawa ka liƙe shago ka zo makaranta awa ɗaya ka zauna wallahi in mutum bai da haƙuri ba zai iya ba ba zai iya ba haƙuri wajen bin bin Allah haƙuri na bi haƙuri wajen barin sabon Allah ga sabon Allah ka samu dama ta kai amma ka ji tsoron Allah ka tana girman Allah ka bari ka haƙura akan wannan sabon Allah to wannan ma masu ce yafi haƙuri akan bin Allah ga sabon Allah karara ai shi yasa annabi ke cewa daga cikin mutanen da Allah zai zai sanya karkashin unarsa wa rajulun da'atuhu imra'atun zatu jamalin faqala inni akhafu Allah wanda ya samu dama ta yin zina mace kyakkyawa son kowa kin wanda bai samu ta kirasa ta mallaka masa kanta yayi alfahasha da ita sai ce yana jin tsoron Allah ba kowa bake iyawa sai wanda ke da hakuri akan bari sabon Allah hakuri na uku shine hakuri akan alqada'i wal akan abinda Allah ya kaddara maka a rayuwa jarabawa ta duniya yadda Allah ya jarrabe ka to ka hakura akai mutane da dama suna kushi da Allah taya Allah zai yi su haka wallahi aje mutu yana wasu maganganu na kafirci shi yasa da sai ne ke kullun da daliban ilimi abu ne kamata a fara karantar da kowa al'umma kafin kowanne karatu ba kamar tauhidi su san Allah a karantar da su ilimi kuma ilimin nasarin Allah da in ka sake mutum musnad imam ahmad min ilafi ila ilafi wallahi in bai san Allah ba aikin manzari bai da amfani gonsa kun fahimta babban al'amari jama'a tauhidi sanin Allah to ai kuma in mutum ya san Allah kuma a cikin sanin Allah ana karanta da kai hakuri malace wali hada madaha Allah subhanahu ahli as-sabr wal yaqin da wannan ne Allah ya yabi ma abuta hakuri da kuma yaqini yaqini a zuciya Allah yake waja'alahum a'immatad din kuma Allah ya sanya su a'immatad din su ne jagorori na addini fa qala ta'ala sai Allah yake cewa waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu li ayatina yuqinun Allah ce waje Allah sai musu Allah muka sanya su a immatan jagorori yahduna bi amrina suna dora mutane a tafarki nagari amma ji umarnin mu wa mu musu Allah mu muka hore musu wannan bayin su bane sai Allah ce amma fa akwai abin da su ma suka yi lamma sabaru a lokacin da suka haƙura shi yasa daga cikin sifar da ake son malami ya sifanta da shi mai karantarwa ko a islamiya ko a boko ko a halka ko a ina ne dai sunan karantarwa ce to sai ka ga mutum mai hakuri amma ba yadda za a yi ka karantar da mutane ba a zage ka ba ba a bata maka ba ba kuntata maka ba wanda fika daraja yafi ka mutunci yafi ka gata wajen Allah ayi masa to in ka lura da cewa manzon Allah ma an yi mai ko kuma ya haƙura to min babi aula kai ka haƙura kun fahimta to Allah ya ce lamma sabu nafsu kai haƙuri sai ce wa kanu bi ayatina yuqinun kuma suna da yaqini da ayoyin sun tabbatar da duk abin da Allah ya fadar cewa wannan abin zai tabbata kuma za su samu abin da Allah ya musu alƙawari mutane kuma yanzu babu yaqini shi ma wani karatu ne na tauhidi babu yaqini a zukatansu cewa Allah zai mafiya yawan mu wallahi ba mai riba Allah na yi dan da mutane da dama sun yarda Allah na yi to da abinda annabi ya dora mu akai na tafarki ko wallahi da kowa ya tsaya akai malai ce faslun fasli to kamar wannan faslin malin zai dan yi mana resume kin duk abin da ya gabata ne a cikin wannan bayanin yace faqad bayyana al-farq bayna husni dhanni wal ghurur yanzu duk mai bibiye karatu ya kamata a gane a ce ya fahimci bambancin kyauta zato da Allah da kuma rudani ruduwa ai mun fahimce sai ko yanzu mun gano abin da ake ce ma kyauta zato da Allah kuma mun fahimci abin da ake ce ma ruduwa sai ce wa anna husnal dhanni inma humila ala al'amal shi kyakkyawan zato da Allah yana zauwa ne bayan aiki bayan kai aiki sai ka kyautawa Allah subhanahu wataala zato cikin al'amarinsa wa hasa alai humla ala al an doka an ce sai kai aiki sai sai yau fi'li mabni liman lam yastar fa'ilu humila ala al-amal wa hasa alai sannan kuma aka kwadaitar akan ayi aiki kai aiki sannan kuma ka jira abinda Allah shi. kai kai naka sai ka jira kuma Allah subhanahu wataala yayin nasu amma kaka cin islamu kuma Allah ba cin islamu Allah malci wasaqa ilai kuma ayi kora zuwa gare su aka koro bayanin cewa dole sai an yi aikin sannan aikin ne kai kai mutum zuwa ga husnul dhanni to fa huwa sahih wannan duk wanda tunanin sa yake sa zuwa ga wannan cewa sai yayi aiki zai samu kikkiya abinda yake fata wajen Allah to wannan shine ingantaccen tunani wa inda a'ilal batalati idan kuma zuciyar mutum tana kiransa zuwa ga batala shine zaman banza lalan aiki walanti wantihimaki fil ma'asi da kuma nutsuwa mutun ya nitse a cikin sabon Allah yayi dubu dubu cikin sabon Allah ya zauna kawai bai aikin komi shi da babala bai aiki shumashi shi kawai bai sallah bai azumi kuma sai ya ce Allah shi hada mu aljanna gun annabi Muhammad babu sallah ba salati ba tasbih kuma wai aljanna yake so kuma tare manzon Allah kaga wannan fa huwa maghrur wannan yana dole kan sani ba gaba bane wannan yana rudar kamar mutum ne bai aiki bai karatu ba bai taba lakwal ba bai taba lakwal ba kuma kullun jiran yake in ana nomination ayi nomination sunan shi kun fahimta yanzu mutum ne bai taba karatu ba bai iya karanta bai iya rubutawa ba bai iya tada baki da kyawu kai bai sani ba amma kullun rike yake da da da radio yana saurare yau an yi conseil de ministre ana da wani huri kaza wani huri kaza to shi ba fa za shi ba yana jira yana tsasa tsammanin za a nada shi ai ko shugaban mahukunta ba za a nada shi ko <laughs> ba ga bane to wannan in ka fahimci wannan misali to wannan haka yake sai ba ce wa husnul dhanni huwa raja kyakkyawan zato wa Allah shine fatar abin da yake wajen Allah amman kana raja'uhu hadin ilahu ala ta'ala ta'a jaziran lahu anil ma'siyah fa huwa raja'un sahih duk wanda eh abinda yake fata na wajen Allah subhanahu wataala ya zama to yana dora sa zuwa ga hanya ta yawa Allah da'a ya kyauta mu'amalar sa wa Allah kuma yana tsoratar da shi game da sabon Allah subhanahu wataala to fa huwa raja'un sahih wannan fatar ne kyawu ce ومن كانت بطالته رجاؤه هذه warja'uhu uhu wa tafritan fa huwa maghrub duk wanda shi fadansa kawai shine kawai zama birshin aiki bai aikin komi amma kuma yana fatar ya samu wani abu da sai wanda yayi aiki yake samun sa sannan kuma ya zamanto da ƙetare iyaka shi bai aikin ba amma kuma ga ƙetare iyakar to wannan yana rudda kansa ne kamar mutum ne ya zo bakin ma'aikata ta gwamnati ya dinga aza shayi in aka zo wutar ya aza shayi in mai guja ta biyo a sai a ci mai wannan ya zaka a saye a ci in lokacin tashi su masu watse kuma sai ya ce shi yana jiran wata ya mutu a basu albashi ko kun fahimta yana jiran wata ya mutu a bashi albashi ko mutum ne a sai ya zo ya zauna bakin kasuwa kawai ya zauna to jiran yake riba ta zo su kuma bai wani abu da kasuwanci ba kun bai cika tun masha Allah to wannan yana rudakkan sani a duniya malace misali walau anna rajulan kanat lahu ardun yu'amilu an yauda alayhi min mughalliha ma yanfa'uhu fa ahmalaha ولم يبرزها ولم يبذرها ولم يحرثها wa ahsana dhannahu dhannahu bi annahu ya'ti min mughillaha man ya man ya'ti man haratha wa baradha wa saqa wa ta'ahada al-ard la'addahu an-nas min afsahi as-sufaha isali da za a ce mutum ne yake da gona ko jardin kai ne kake da gona ko jardin amma sai mutum ahmala ay an yu'ammila yana buri. yana tunani ya sa a ransa cewa amfanin gona in kaka tai shi ma zai zai je ya girbo abinda masu girbi ke girbowa sai dai wannan mutumin ba kuma shi ba bai zo yan shuka ba kuma bai noma ba amma kuma yana jira tunda dai yana da gona kuma da in kaka tai shi ma shi zo shi noma shi shi girbo abinda ake girbowa bai zo yayin shuka ba bai yi noma ba balantana ya je yayi memai balantana ya je ya gyaran da duk bai komi ba ba abun da yi kawai gona ce gare sa amma fa sa kuma kullun ya zo wajen malam zai ya muso bashin ka goma ya ce akai kaka zai mai da masa nan ya zo ya ciyo bashi nan ya ciyo bashi ya tattara kudin mutane yaushe zaka biya sai sai da kaka sai mun yi girbi kuma shi bai shuka ba bai noma ba amma ya tattara kudin al'umma so yake in aka yi girbi ya biya daga Allah zai biya <laughs> kun ga misali da hankali ko akwai mutanen da watan ba aya ba hadisi da tunanin hankali za a fahimtar da su ce da mutun zai wannan eh, la'addahu an-nas kuma sai girbin yazo azo da kaka sai ya ya doki ya dauki mota yace ya tafi gona kawai za a dauko kaya sai a ce wani yami baji ba ko gai da kanku cikin mahaukatan ma ubani eh cikin mahaukatan ma ai ubani min afsahi sufa cikin wawayen dolaye sangamai to shi uban su ne afsa asfa afwan asfa da cikin mafi wawayen wawaye in ana neman dolo na ƙarshe to wannan shine ana neman sakare na ƙarshe shine shushu shu sakayen ka mota wannan shine mace wakadhalika law hasana dhannahu wa qawwa rajaa haka mutun likita zato da Allah subhanahu wa ta'ala cewa Allah shike yi sannan kuma bi annahu bi an yaji'a yaji'ahu akan yana son ya samu dan da mutum kawai ya yarda a zuciya cewa iya Allah ke bayarwa haka ne mutum ya kudurta a zuciyarsa cewa 'Eh Allah ke bayarwa amma kuma kullum a tunaninsa kawai haka zai samu da yaki aure na farko bai da aure kuma bai bai bai bai yake ko sai ko to bai yake amma kuma sai ya ce muku ni ma nan da ƴan watanni za a yi min biki ko bai ta bai da mata kuma bai kawai bai bai zina sai ce ai ai in Allah ya kai muna rai ina kyuta zaton ai a watan Mars 2024 ni ba na samu dan da sai a ce wani ya luwaci bai hankali haka bane sai gaugawa a kai shi ina likitan mahaukata ba ga bane wani yana buƙatar a kai shi likitan mahaukata aw yasira a'lama ahli zamanihi ko kuma mutun yana son ya zamanto yafi kowa sani a garin su ko a zamanin sa a ce kawai ana kiransa malam wane ko fadilatu doktor al-allama wane amma ba matsalar min ghairi talab al-ilmi wa hirsi ta'attamu alayhi kuma bai zuwa makaranta baya zuwa karatu Ko bai da kuɗi akan karatu kawai ana zaune sai ce muna zuwa ai nan daga ba za mu fara bada fatawa ba shedan ba eh da shedan ba yadda za mu ci idan malami bai yi karatu ba sai ya ce maka yana son ya hadisi Qur'ani misali amma bai zuwa makaranta kuma Qur'anin ma in ka bashi ina ne daidai sama da ƙasa bai iya bambanta ka san fa wallahi har yanzu akwai wanda bai iya bambanta sama da ƙasa Qur'ani ba ina ina ne sama ina ne ƙasa sai ce ni na ga daga tayo tayo haka Allah ya sauke wallahi akwai wanda har yanzu bai iya gane ina ne sama ina ƙasa to bai iya bambanta sama da ƙasa ba sai ce maka ai ina ma nan ina tsammani in Allah da nan da nan da shek sawo shekara in hade in in bada in bada eh, me ke suna baqara ali imran nisa'i maida an'am ah, har tauba ma ina tsammani duk suna nan lahiyayyu <laughs> ko ba kaga wannan wannan rudo kai da kuma hauka ce to shine malai yake ce yake fada mala wa amsalin zalika misalai na da yawa irin wannan kware da gaske misalai na da yawa kware da gaske mutun ne yake son ya zama mai kudi amma ba wata sana'a da yake kawai daga kallon inda ya sai kwana daga kallon inda ya sai kwana kawai amma kuma ka jira kira shi miliyan da shi ayyuna da zuwa an ta wani mai kudi eh, a wani gari nan cikin Niger in ya fito da sa da jimawa tun da an jima in ya fito da mota kusan garin ma ba kowa bake da irinta sai wanda ya kai ya sha ruwan gishiri a kudin to zai wa fara ta matasa sai suka ada shayi ana zaune ana ta girdama sai daga hannu ya suka sai sai alaji muna zuwa yace gona ba <laughs> alaji muna zuwa yace gona ba <laughs> ai ba a samun kuɗi daga zaune jama'a sai an tashi an motsa ba ka bane to haka mutun ya samu aljanna to wallahi ba ta samuwa sai mutun ya yi aiki lokacin da kai aiki sai kyauta wa Allah zato kuma haka ne Allah ya gatsar da mu malai yake cewa فكذلك من حسن ظنه وقوى رجاءه في الفوز بالدرجات العلى والنعيم المقيم haka duk wanda ya kyautata tansa akan yana fatar eh, ya dace da ad-darajatul ula daraja mai babban dokaka aljanna kenan ko idan mutum gashi cikin aljanna ya hada annabin rahama ga su ababakar ne siddiq ana gaidawa ga usman dan Afan, ga umar dan khattab ga ali bin abi talib su abdurrahman bin auf sa'd bin abi quqas jabir dan abdullah Aba, huraira eh Mu'az dan Jabal duka haɗe da su wanda ke da irin wannan fatar ya ga su annabi Lut ya ga irin famar da aka yi da annabi annabi Musa ce yazo wannan ne ya fama da Fir'auna ko hari da shi a wuri guda to duk wanda ke da irin wannan a zuciya to min ghairi ta'atillah ba tare da kuma yawo Allah da'a ba wala taqarraba ila Allah ta'ala bimtithali awamirihi wajtinabi waye kuma bai ba wani abu da yake ma Allah bai nemi kusanci da Allah ba ta hanyar yin abin da Allah yake so da barin abin da Allah baya so to ai ka san yana da kansa kawai sai ya ce kana so shiga aljanna ma wa inna matan 73 da aka ce za a baiwa mutum da su ruwan salsabiya da tasnim da kuma wildanun mukhalladuna take kwace da su kuma ba abinda yake na alkhairi ba ba wani aiki ne yake na ibada to wannan gaskiya yana da tasiri ai ko shi ke bada aljanna in dai zai wa kansa adalci ya san bai cancanta shige ta ba kuma yin aikin shi kadai ba shi bace kai mutum aljannar jama'a dole sai da rahmar Allah subhanahu wataala husnul dhanni billahi kenan kai aikin sannan kuma ka kyautata wa Allah zato kawai yanzu da Allah zai ce ka biya sa irin abun da muke misali a ce Allah ya ce wani ka shekara 80 a duniya a kullun awa 24 a kullun awa 24 kana nimfashi ka biya ni nimfashin da ni Allah ya maka tsakaninku da Allah akwai wanda ke da abin da zai bai wa Allah sai Allah ya ce wani kawai ni abin nake bukata kyakkyawar fuskan nan taka ita nake son ka biya ni da ne maka ita in kai aran ma ne Allah ce zakin sautin da nayi maka ɗan mata ke ta inda sai aran ma wani Allah ce biya ne ita <laughs> kana da abin da zaka bai wa Allah ba sallan nan da aka ta duka ba za su kai ba ba za su ba za su yi ba ba za su ba na taba kai da cikin wasu Isra'iliyat ban san abin ba ingancin abin cewa akwai wanda zai zo yana tunanin aikinsa sai kai shiga cikin aljanna sai Allah ya ce kawai farashin gashi daya silin gashi daya biya sa sai a dauko duk abin da ya aikata na alkhairin bai kai daya cikin goma aikin eh, kudin eh, farashin gashin da Allah ya masa ba gaba daya ba zo da idanu ba da kake kallo ba zo da baki ba halshe da haƙora da kake tamna kashi da su da kyau eh har ma kana hararo su ayoyi <laughs> Allah ya sa mu dace to duk wanda ke da bukata ya dace da aljanna to abu na farin dole sai yayi aiki sannan kuma ya kimuta zatuwa Allah subhanahu ta'ala annabi ce ba wanda aiki sa zai kisa aljanna eh, sai eh, ba wanda aiki sa zai kisa aljanna suka ce annabi har kai kace har ni sai in Allah ya lillibe da rahamarsa kaga husnul dhanni billah ka dinga kyakkyawan zato wa Allah subhanahu wataala jama'a duk wanda ke da buƙatar shiga aljanna to dole sai wa Allah da abinda Allah ya ce yayi yayi abinda Allah ya ce ya bari ya bari mala ce wa billahi tawfiq kaga wannan sai dai ana neman Allah dacewa amma mutun na tana aljanna zai ma Allah aiki to wannan kawai sakanci ne wa qad qala ta'ala innal ladina amanu wal ladina hajaru wajahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah Allah ce wa'inda suka yi imani da Allah kuma wa'inda suka yi hijira bayan imani da Allah suka yi hijira suka bar garin su sannan suka je suka yi gogormaya a cikin tafarkin Allah subhanahu wataala to wannan suke fatar abin da ke wajen Allah na rahma mutun yayi imani da Allah ya bar garin sa duk abin da ya mallaka akwai wanda fatun da ya bar maka wallahi bai taba wayoyi ta ba sai da aka komo aka zo fatahu makka tun da ya tafi wajen manzon Allah da ƴaƴansa da matarsa duk suna da makka ko ya tafi ba waiwaye ba tunani kawai ya sa ya miƙa wa rayuwarsa ga Allah addinin Allah kawai wannan tunda aka tafi bai taba sa iyansa idanu ba sai lokacin da aka dawo fatahu makka kuma suka yi gugurmaya wajen yada wannan addini tsakanin musulmi da kafiri kasan babban jihadi wannan a doki takobi ba karamin ya bane dokar jihad tafiya wajen yaki ba karami bane ba karamin aiki bane mutum ya tafi ai daga to yanzu Allah ya ce muke mu ba dokar takuba sai inda ana doka takuba ko lokacin da gano ashe mutane yawa mata ne <laughs> wani baki ne gare shi eh baki ne Allah ya mai amma mace ce ko dila ba ta tsoronsa ba amma dai za a yi bayani to Imam Bukhari ma da sauki shi eh wai na suna fatar fatar rahmar Allah kira suka imani da Allah suka hijira suna kuma suka kokari face fata amman zaka dan uwa ka sa hankali da lura da basira kaifa ja'ala raja raja'ahum bi itiyan itiyanahum bi hadhihi at-ta'at yadda Allah ya sanya fatar su abin da suke ƙauna wajen Allah Allah ya haɗa shi da wannan aikin da yin imani da Allah ba karimin abu bane ba sannan kuma ka bar garin ka. yanzu fa wani ya zo makaranta minti 15 minti 20 awa dai wallahi bai iya ba amma ya iya tahiya hira wajen zawara sai a share awa bi da rabi awa uku kira surutu da zawara ba dange iya ba dange abba tana washe mai hakura sakare tana ta <laughs> la wasu awai gaga shi malan kai la da ruha mun asiri bai wai zuwa makaranta ya minti goma ya kada ana koya masa alifu mun tsuwa kasu mun girma amma da girman sa zai zo wajen yariya zawara ji kai sai ya zauna eh ai sai na ina na kasa kwana wajen wala ci da ban san wallahi la sabo ge lafiya wa qad qala al mugharrun wa qala al muqtarruna malike cewa rudadu suna fada innal mufarriqina al mudayyi'ina li huquqillah al mu'attilina li awamirihi al baghina ala ibadihi almutajammi'ina ala muharibihi ulaika junar rahmatallah. wanda shirin ya ruda da duniya da zuciyarsa ta rude sa sai ya dinga fara cewa ai lalle almufarriqun masu rishin yin abun da ketar iyaka masu ketar iyaka almudayyi'ina li huquqillah masu tozatar da haƙƙin Allah ba sa kula da abun da Allah ya ce su yi almu'attilina li awamirillah masu watsi da umarnin Allah albaghina ala ibadihi masu zalunci wa bayan Allah almutajarriina ala maharimihi masu samun kuzari yin sabon Allah su ba na rahmatullahi suma suna suna fatar abin da ke wajen Allah an taba cikin mawakan da aka yi na baya shedanun mawaka kai abin da kake so aljanna ta ne raboci haka ne wai aljanna ta ne ai lecturer sun san wannan wakar an yi ta a bai ko ya tara ƴan mata ƴan yara shi ga tsohon banza shi ta shina tarawa suna jujjuya na altinna ta mai raboci kai wata kila yanzu idan ki yaji ya gangara can yau wata kila ya gano ta mai raboci ko ta masu aiki ce eh kasa ita duniya tana mutum wa'azi malace ce mas'ala idan kana son ka fahimci mas'alar sirrin mas'alar annar raja'a wa husnul dhann انما يكون مع الاتيان بالاسباب التي اقتضتها حكمه الله في شرعه وقدره Kyakkyawan zato da kuma fatar abin da ke wajen Allah yana zawwa ne tare da mutun ya kama tsani abin da zai kai sa zuwa ga samun wannan abin in kana son ka samu kudi ka je kasuwa kana son ilimi ka je makaranta kana son ka samu digiri ka je boko ko kana son diya kai aure haka ne amma idan kace kana son iya kuma sai kace a'a kai kai ga kanan dai dole karatun lakwal kuma sai kake kakin ka ida doctora kana da guda biyar kuma baka da mata kuma baka da aure to wannan sai a ce wannan baka da hankali sai mu ce yana son kuɗi sai kuma ya liga dan cikin daki kawai kulle inda ya sha ta kallo in wannan ya kare shi dako wannan shi sanya kuma son yake wai shekara mai zawwa a dinga lisan shi yayi oda daga kaya ai kaga wannan hauka ce to mutum shi kyakkyawan zato dole sai ka kama hanya lokacin zaka kyakkyawan zato wa Allah subhanahu wataala a lokacin in mutum ya kama hanyar da Allah yake bukata fi shar'ihi a cikin shari'ar Allah wa qadarihi da kuma kaddara ta Allah subhanahu wataala akwai abubuwan da shar'iyya ce kuma akwai abinda asbab akwai asbab shar'iyya kuma akwai asbab qadariyya akwai sababin da wani da shari'a ne misali yanzu duk wanda ke son ya samu aljanna sai yayi sai sai yayi aiki haka ne kaga wannan shari'a ce kai azumi kai kaza kai kaza a lokacin zaka samu cimma aljanna kake nema amma akwai abin da kadariya ne kaddara ce duk mai son ya samu kuɗi yayi kaddara shi wala an cikin kasuwancin ba zai iya samu ba sai ya samu iya gurgurdan abin da zai samu wa sawabihi wa karamatihi sannan kuma ya dinga dibin ladar da Allah zai bashi cikin abu in kana kallon ladar da Allah zai bai mutu sai zai baka to kafi kura jikin yin dagewa ka kai aiki yanzu misali sai a dauke ka kwangila za ka yi aiki na ƙarhi sai a ce maka misali askar kake yi tilam ce aka kawo ko kuma mota sai a ce ka faskare za a baka jika 50 da a ce maka a duk ice guda in ka sare sa jika guda gare ka wani ka gwara ka dauki to a shari'a ba abinda Allah bai fito iri da in kai da ga iya abinda zaka samu ashe yin wannan da yin wannan da yin wannan sai ka tattara lada mai dimbin yawa a wajen Allah subhanahu wataala da kuma girman abun fayati al-abdu bima biha sai mutun yazo da wannan abun saboda ya samu abun da yake nema kuma yuhsinu dhannahu ya rabbihi sannan ya kyautata zuwa Allah subhanahu wataala wa yarjuhu kuma ya fatar wannan abun Allah ya killahu Allah ya killahu ilaiha akan kadiya ya mai da hankali game da ya ya mai da hankali kada ya race da wancan kyakkyawan zaton kawai kai yake kyakkyawan zato babu aiki wa an yaj'alaha mawsul mawsulatan ila ma yanfa'uhu ya sanya wannan kyakkyawan zaton hanyar za ta kai shi zuwa ga abin da zai amfane sa wa yasrif ma yu'ariduhu ma yu'aridaha kuma ya kauda duk abin da yake yake mu'arata yake yake kishiyarta wa yabtul atharahu kuma ya bata masa abinda yake nema a rayuwa ina fatan mun fahimci abin da malai yake so ya faɗa anan ashe eh duk wanda yake son ya dace da abin yake nema jama'a dole sai ya eh, dole sai ya eh, sai ya sai ya kama hanya nagartaciya ya bi Allah subhanahu wataala Allah ya taimake mu baki daya abuna na ƙarshe da zamu riha akan sa yan uwa in Allah subhanahu wataala ya kai mu rana alhamis wannan mai zawa 30 da wannan wata na turawa da kuma ranar juma'a akwai daura da zamu gabatar in Allah ya yarda a cikin littafin kitabut tauhid na Muhammad bin Abdul Wahhab alaihi rahmatullahi ta'ala al-Imam al-Mujaddid wannan daura zamu yi ta ne a kwana biyu da yardar Allah a masallacin Darul Hadith tsakanin sallar magriba da kuma sallar isha ya aka yi sallar magriba za a yi za a soma idan aka yi da isha kuma za a ƙara awa daya saman eh, saman wannan karatun da aka yi wannan daurar eh, eh, kwamitin darul hadis ya ya tsara ta kuma shi ya dauki yaunin gabatar da wannan wannan daurar muna fata wa Allah subhanahu wataala na jagoranci haka wannan sanar ce ga daliban ilimi da ma masu bukatar su amfana a kullun tunanin mu shine ga jama'a har yanzu mutane ba san waye Allah ba akwai ababen da ya kamata a ce an karanta amma saboda muhimmancin na tauhidi kullun ce wasu malam jami'in nake mu lura muhimmancin tauhidi ya sanya manzon Allah ya shekara goma shina karantar da shi tsantsagoransa babu sallar farilla babu azumi babu zakka babu aikin hajji saboda duk abin da za a karanta a duniya in ba a san Allah ba aikin banza ne kun baita aikin banza ne lura da wannan da kuma irin siciya suke da muke ciki halin da al'umma take ciki sai yanzu baka gane mutum bai san Allah ba sai in ya shiga cikin wani hali kuma ga ya dace a da mahalka a da makaratun tauhid da ida hankali to muna fatan Allah subhanahu wataala ya taimake mu yasa dan shi zamu yi wannan abun kuma Allah ya taimake mu akai ya ƙara mana ikhlasi da kuma ƙarfin guya cikin wannan ababen Allah subhanahu wataala ya sanya wannan hanyar da muka kama mu da ku shine abin da zai kai mu aljanna ka kore da aikin alkhairi shi ko baka iya ba in ka zo ka zauna ka saurara to a matsayin ibada kake shi ta makaranta ko baka ganewa ka zo da sunan karatu ko baka fahimta wallahi alazim a sunan ibada kake da ake rubuta maka ka zo masallaci kawai ka zauna ciki ana karatu kana saurare kai baka cewa komi a kare a da sallah lar duk aka baiwa masu karatu nan wallahi sai Allah ya baka ita da haka eh, lura da wannan ɗan uwa in Allah da wannan alhamis din wannan asabar alhamis din alhamis juma'a insha Allah tsakanin eh, magariba da kuma sallar nishayi har zuwa bayan sallar nishayi kada mu manta sunan littafin kitab at-tauhid na Muhammad bin Abdulwahab alaihi rahmatullah al-imam mujaddad kuma mujaddad imanin mu ga Allah subhanahu wa ta'ala ta hanyar karatun aqida kuma wani albishir da ɗaliban da suka suka yi gaugawan tafiya akwai littattafai da za a raba wal Allah ya zamanto nawa suka rige na in kana son ka samu littafin to ya zamanto kai sallah a can in kana son ka ka samu littafin to kai kokari kai sallah a darul hadis ranar alhamis Allah ya kai mu Allah ya datar da mu kuma jama'a mu ta tanya juna da addu'a kun ga wannan aikin wallahi kullun ka tarukan Allah ya sa kai dan shi kawai hatta zan wa makarantar ma ka ki Allah ya sa dan shi ne kake shikenan kawai to Allah ya taimake mu mu yi dan sa kuma Allah ya ba mu lafiya da yake baiwa masu yi dan shi kuma Allah ya tsare mu duk abin da zamu yi da sunan addini dan wasu sai ba babu Allah ya datar da mu سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته